D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Generositéit ass eng vun den Dugenden, déi an de Bahá'í Klassen hei zu Lëtzebuerg ënnerriicht ginn. Mëtschgiewegkeet, mat deenen aneren deelen a matginn. Generéis sinn heescht virun allem ginn, well een et wëllt an net mat der Iddi am Kapp, eppes dofir erëmzekréien. Engem eppes ginn bedeit och, datt ee gëtt, ouni sech Gedanken driwwer ze maachen, wat mat eisem Kaddo geschitt. 'Abdu'l-Bahá, de Jong vu Bahá'u'lláh, dem Begrënner vun der Bahá'írelioun, ass fir d'Bahá'í e Virbild an alle Hisiichten. Säi Liewe war e Liewe vum Déngscht an Hëllef fir déi Aarm an déi, déi an Nout waren. Hei eng kleng Geschicht aus sengem Liewen, déi weist, wéi grouss säin Häerz wierklech war. D'Geschicht riicht sech virun allem un d'Kanner. Enges Daags ass 'Abdu'l-Bahá vu sengem Papp geschéckt ginn, fir ze kucken, ob d'Hierten, déi sech ëm seng Schof këmmeren, och gutt schaffen. Abdu'l-Bahá war deemools nach e klengt Kand, an d'Verfollegunge vu sengem Papp a senger Famill haten nach net ugefaang. Bahá'u'lláh huet zur där Zäit e grousst Stéck Land an de Bierger an etlech Häerden Hämmelen. Wéi Abdu'l-Bahá, also klengt Kand, sech alles ugesinn hat an nees goe wollt, sot de Mann, deen hie begleet huet, Äre Papp gëtt all Hiert ëmmer e Geschenk, ier e geet. Abdu'l-Bahá war ee Moment roueg an huet nogeduecht, well en näischt hat, fir hinnen als Kaddo ze ginn. De Mann bei him huet awer drop gehalen, dass hien hinnen eppes gëtt, well d'Hierden sech eppes erwaarden. An dunn huet Abdu'l-Bahá eng Iddi gehat, iwwer déi e ganz frou war. Hie géif den Hierden alleguerten d'Schof schenken, ëm déi si sech këmmeren. Sengem Papp huet et vill Freed gemaach ze héieren, wéi generéis 'Abdu'l-Bahá mat den Hierde war. Am Geck huet e gesot, dass jidderee gutt op 'Abdu'l-Bahá oppasse misst, well soss géif e sech enges Daags nach selwer verschenken. Natierlech ass et genau dat, wat 'Abdu'l-Bahá säi ganzt Liewe laang gemaach huet. Fir d'Mënschheet gouf hien alles, wat en hat, all Ablack vu sengem Liewen, fir eis ze vereenegen an eis wierklecht Gléck ze bréngen. Et gehéiert zum Räichtum vum Bahá'í Glawen, sou Geschichten iwwerhaapt ze hunn. Si hëllefen net nëmmen de Kanner, e Prinzip oder eng Dugend besser ze verstoen. D'Geschicht vun de grousse Figuren am Glawen sinn ëmmer e Virbild fir eist eegent Liewen. Ouni Generositéit wier dës Welt eng traureg Plaz. An enger Welt ouni Mëtschgiewegkeet wier all Kaddo mat enger Konditioun verbonnen, sou dass deen dee gëtt eppes gewënnt. An dat ass net ginn. Wann een eppes fräiwëlleg gëtt, virun allem wann en eppes opgëtt, ass dat e wichtege Wee seng Geeschtegkeet ze üben. Wann ee gëtt, dann ass dat oft och ustiechend fir déi aner. Wann eng Persoun generéis ass, beréiert dat och d'Häerz vun den aneren a si wëllen och generéis sinn. An domat huet jiddereen méi vun deem, wat se brauchen. Generéis sinn heescht och vu senger Zäit ginn, seng Aarbecht esou maachen, dass et wéi e Gebiet ass. Kucken, wie meng Hëllef brauche kann, zum Beispill meng Famill, meng Frënn an Aarbechtskolleegen. Et kann ee seng Zäit ginn, säi Wëssen, Saachen a Suen. Wat déi aner dermat maachen, ass hir Saach. Et spiert ee sech einfach gutt, wann e generéis matginn huet. Ofschlësse schléissen dës Zitat aus de Bahá'í Schrëften, wéi mer solle sinn. Am Gléck gëff mat an am Ongléck sief dankbar. Sief d'Vertraue vun dengem Noper wäert a kuck op hien mat hellen a frëndlechen Aen. Sief e Schaz fir den Aarmen, eng Äntwert op deen, deen no Hëllef jäizt, an hal däi Verspriechen helleg. Net ze vergiessen, léif Nolauschterer, dëse Weekend zu Walfer ass Bicherweekend. Dat heescht, Samschdes a Sonndes de ganzen Dag kënnt Dir lëtzebuergesch Bicher kafen, kucken, noliesen. E ganze Kopp Aktivitéite fir Grouss a Kleng an natierlech, D'Bahá'í hunn och e Stand, d'Librairie Bahá'í huet e Stand an och Zeit für Geist. Also dëse Weekend, wann ech géif zu Walfer am Centre Prince Henri, kommt laanscht!